проклята, так. Коли я дізнався про нього більше, мені стало страшно. Це була Оля тільки в іншому тілі, іншому часі і просторі. І перспективу можна виснувати в цих очах, у цій красі, у цьому тривожному ритмі і трибі життя. Їхня краса безперечна, це краса абсолютна, бо позастатева. Вона робить Олю схожою на хлопчика, а Мар'яна на дівчинку. Ця краса вражає усіх і кожного, і кожен з усіх готовий зробити для тої краси чимало всього, і задурно. Це привчає до сірого прагматизму сприймати світ і кожного в цьому світі як засіб до твого добробуту, вичаху твоїх проблем, а навіть проблемок. У них немає проблеми зі спілкуванням. Якби їх звести разом, то то були би одна істота, одна у великому дзеркалі. Добре, що це неможливо. Ніч. Але тачик не спить, їдуть ночами. Колеса колотять, на станціях оголошують перекуреними голосами Голь, Москва, Пітушки. Караман теж не спить бринька на гітарі, Любов прекрасна і грустна, і нам обоим ясна. Грустна для третього она, а для двоих прекрасна. Супер! Семенова песнь, хоч і Катька нічого, лиш причморена чимось. Глускає коноплю. Дочитав єс, та де? Сам я тому знаюсь, може, і колішся? Ні, просто знаю і все. А у нас всі з пловом паря їдять, та у вас. Обрізані всі і ішняк сиктим. Вещ. Тебе обрізали пізно, ну а чого? Так все стало, тато мій інженер, усе гасав по Росії. Додому вернувся тільки як скалічів, ногу йому відірвало, знаєш, по саму сраку. Ого ледве лишився живий. Приїхали у свій авгул. Вся родина си збігла, море, кожен з бараном і чимось костюм чи бурдюк вина, відик чи навіть машина. Іди, правда. Всі там з базарів живуть, і на базарах направду дуже багаті усі. Наколи всі се зібрали, дідо взявся варити плов. Великий човун посередині як у пропалій грамоті вашій. Видів? Ага. У Тюмені чимало хахлів, отже, моркви багато, рису багато, м'яса і перцю багато, а ще урюк, ізюм, гвоздика, шматочки сирих, форелей. Дід то все перемішує великою ложкою із черешневого дерева. Ну і, ну і я лежу голий на голім столі, вся родина за широким столом п'є вино і мовчить. Аксакал бере шкірку. Там. Ну, а де? Відтягує чик стилетом і вже. Що, боліла? Ага. Я кричав, як козел на плацу. Вірю, та що? І що? Далі. Кинули шкірку в чавун, кинули і примішали мені, намастили зеленки і всі подарунки мені. Далі дідо набирав кожному у умисеру того пахучого плову, і кожен таки нетерпляче бабрав своє, шукав. Шкірку може? Ага. Пощасливилась караману з аулу Бекчем Він щасливо жер мою шкірку, навіть ні з ким не ділився. Став щасливим? Та де? Жінка вмерла. Сина забили в Афгані, сам утік світ за очі. Отаке, а ішак. А ти що, може, і ішак не є? Знаєш, якось нема у нас ішаків. А в нас традиція так, спочатку є ішака, а потім уже женщину. Ну і як? А щущення? Ага, добре. Одно лиш зле, важко втриматись на стільці. Хтось помагає, ага. Нас багато, наче ініціація. Що, скучаєм? Та ні, що? Кадігроб притупав чомусь у Кальсона. Пуцьку провітрієш? Ні, хочу голос дочути. Людський, бо той верещак ідіот. Що пристає? Ні. Курить, як швець і мовчить, наче я, я, ніхто, а він, бля, великий зух. Верещака не чіпай, у нього жінка слаба. Вавка в голові. Хай бля зеленку п'є. Кадігроб простягається на підлозі. Що карман? Подиграй і заводить пісні широку, як Волга, і нудющі, як стогін на ній бурлаків. Ой люлі да люлі, да лес проміж ног. Я дівку несу под заброшенный стог. Кадігроб, а в Єсеніна лучше. А хто це? Писька лиса поет, ваш, між прочим, російський, ну і що він утнув? Тачик виловлює чіпко в пам'яті зримі рядки. Зацілую до п'яна, і за мною, як цвет, п'яному от радості пересуду нет. А ти знаєш, що він спав з Варінгофом? Спав як? Натурально. Але ж він натурал. Хто знає, гаразд. Лапет супер, Кадігроб завивав далі. Караман, у тебе сакля дома? А що? У мене, наприклад, хата. А у мене, рібя, ізба. Ізбушка на куріх ножках. Що ти мелеш, дурак? Що я мілю? А то. У мене ізба супер. Прийду додому, комнату перенісу. Сад, бля, поближе до бані. А де в тебе баня? Над озером. Балатон? Ні. Гнільцо. Чумо і смердить? Ніщо ти, водіться супер, в'язі і коропи. Раптом ударив постріл, усі завмерли.